44. pitanje Imam dvije kćerke iz prvog braka. Moj bivši muž ne plaća ništa mojim kćerkama, a ima bogatstvo. Šta da radim? Molim vas, recite mi, Allah vas nagradio. Amin, ja rabim. To je velika grije, veliki grije koji je taj radio taj insan. Allah njemu podari na, na faka obskrba i tako postupi prema njegova kćerki greh, greh, greh, veliki greh što je on učinio. I rekao poslanika Salam u Bireži Abu Dawud, toliko ima greh taj insan koji učini da, da, da zgubi njegovi, razumijeći, da nije njima dao hrane, razumijeći. Pa to je obavezno, obavezno da je bizbijedi e, obskrba za ti, za ti, ti djeca, njegova djeca, a obizbijedi za njegov stan isto dužan, dužan da plati kire, ali šta znam da ti, da ti osoba, tvih čerka, kako se rekla, znam, to je obavezno. I, i pošali neko koji njemu dadni savjet nekoliko puta, ako neće, ili ti u sud odmah razumijeti. Inča Allah dobiš tvoje pravo, da ti Allah pomogne.